En nous pratiquer. Exercise A. Suppose someone is asking you about the relationship between members of the Auguste family. Answer using the words in parentheses. Model: you hear. Qui ça la messier pour Jacques? Madame. You say. C'est madame li. Let's continue. Youn. Kisa sovè ye pou jak frè. Se frè li. 2. Kisa ti djo ye pou anita. Pitit. Se pitit li. 3. Kisa anita ye pou ti djo. Manman. Se manman li. 4. Kisa Jan ye pou Chal? Kouzen. Se kouzen li. 5. Kisa Chal ye pou Ti Djo? Papa. Se papa li. 6. Kisa Chal ye pou Anita? Mari misye. Se mari li. Se misye li. 7. Kisa Orilya ye pou Ivòn? Grann. Se grann li. Se grann ni. 8. Kisa Lamèsi ye pou Ti Djo? Matant. Se matant li. 9. Kisa Jak ye pou Ti Djo? Mononk, tonton. Se mononk li. Se tonton li. 10. Ki sa Lamèsi ye pou Jak? Madanm. Se madanm li. Se madanm ni. 11. Kisa Yvonne ye pou Ti Djo? Kouzin. Se kouzin li. Se kouzin ni.